مولاي قد نمت عيون وتيقظت Alhamdulillah, cijenjeni poštovani posjetiloci ove naše tribine, ovo mjesečne novinarske tribine, assalamu alaikum, rahmatullahi wa Ja želim da vam poželim dobrodošlicu u svoje ime i u ime omladinskog udruženja Tempo što ste se odazvali i pored toga što smo mi zakazali ovaj put, nismo lijepili plakate, ipak, alhamdulillah, odazvala ste se u, u jako finom broju. E, naš večerašnji gost predavač jeste Aljo Fendija Cikotić, znači e, jedan od rijetkih ljudi koji je gost naše tribine, a koji je Fendija. Većinom su to bili znači, e, profesori sa naših fakulteta iz medresa, međutim Aljo Fendija jeste imam u travniku, Eh, i on će nas večeras počasti sa, te, eh, tribinom koja nosi naslov eh, dokazi za ili protiv čovjeka. Dokaz za ili protiv čovjeka. Meni je bilo zaista čast i uživao sam u ovih nekoliko minuta razgovora sa našim profesorom Aljom. Ja se nadam da ćete, ako Bog da, i vi osjetiti tu ljepotu njegovog govora na ovoj večerašnjoj tribini Pa da ja sad ne bi e, duljio, ja bih prepustio riječ našem večerašnjem gostu da vas obrati i da vas počasti večeras prelijepim predavanjem. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Draga braći i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu uzvišenom zahvaljujemo na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno mu zahvaljujemo na blagodati imana. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ A mi na pravom putu ne bi bili da nas Allah nije uputio. Zato mu neizmjerno zahvaljujemo što nam uvijek pruža priliku da kroz iskreno pokajanje, kroz svakodnevni ibadet, da mu se možemo približiti i od njega molimo da nam podari Hair i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Posebno mi je drago što nam je uzvišeni Allah u ovom svetom mjesecu Muharremu, prvom mjesecu hiđarskog kalendara, pružio ovu priliku da se skupa prisjetimo određenih vrijednosti, jer insan po prirodi je zaboravku. Zaboravlja. I kada insan dostigne određeni nivo znanja, ako svakodnevno ne obnavlja ili ne napreduje, ako stoji na jednom mjestu, onda samim tim nazaduje. Jer upravo Kur'an govori li men ša'e minkum en kaddeme, au Ko želi od vas da napreduje ili da nazaduje. Pa neko kaže ja sam stao i stojim na jednom mjestu. Međutim, Drugi napreduju i samim tim onaj koji stoji nazaduje i ne može biti stajanje na jednom mjestu, nego ako se trudimo da svakodnevno učimo, onda ćemo inša Allahu ta'ala napredovati i zato ja čestitam organizatoru, naravno i od Allaha molim da sve vas nagradi najboljom nagradom što ste došli da večeras podijelimo jedan dio koji će, nadam se, biti interesantan svima nama i ono što bih volio jeste da svako od nas nakon ovog predavanja pokuša prenijeti makar jednoj osobi po mogućnosti i većem broju određene informacije ne bi li Allah dao da upravo se hajir širi jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Beligu anni walau aje prenesite od mene pa makar jedan aje. Kada insan dobro shvati, razumije određeni propis, onda je dužan da ne bude škrt, nego da bude da reži, da to prenese i drugima i da na taj način, inša Allahu ta'ala, učestvujemo u širenju hajra. Mi živimo u vremenu u kojem se informacije puno brže sada prenose i šire i naravno da je za nas u vremenu u kome mi živimo izazov veliki kako da sve to apsorbujemo jer je interesantan podatak koji sam čuo, a to je da je u 18. stoljeću čovjek za sav svoj život dobijao informacija koliko dana za jedan dan. Samo da se prisjetimo eh, naših predaka E, koliko su sporijim tempom život živjeli, koliko se neke stvari sporije mijenjali, a danas sve brže i brže. I zato je izazov našeg vremena i odgovornost naša veća i naravno čovjek je tada tjelesno bio isti kao što i danas, samo što mi danas, zato što primamo puno više informacija, trebamo onda imati snažnije filtere da sve to brže i bolje apsorbujemo, ono što je pozitivno da zadržimo, a sve što je negativno da sklonimo i da na taj način budemo i mi kao pojedinci, a naravno i kao članovi zajednice što produktivniji, što bolji i što uspješniji. Kada se podsjećamo svaki dan uloge naše na Dunjaluku, onda ćemo se i truditi da i svaki dan maksimalno iskoristimo u onome što je hajr, a uzvišeni Allah kaže da je čovjeku dao jednu veliku zadaću. I ako je čovjek svjestan svoje uloge i zadaće, onda će se pripremati da tu svoju misiju obavi na što primjereniji, na što odgovorniji i uspješniji način, jer uzvišeni kaže وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ I kada gospodar tvoj reče melekima Inni dža'ilun fil ardi halife. Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. Šta su meleki kazali? Kalu, eteđalu fiha men yufsidu fiha. Zar ćeš postaviti na njoj onoga ko će nered na njoj činiti? O jesfiku dima i krv prolijevati. Wa nahnu nusebbihu bihamdike wa nukaddisu lek. A mi, ti, mi te veličamo e, jer meleki su bića koja ne znaju griješiti. Ali su imali iskustvo kako su znali meleki da će čovjek nered činiti i krv prolijevati? Zato što su imali iskustvo džina koji su živjeli prije ljudi na zemlji, koji su nered pravili i krv prolijevali. I onda ono što želim posebno večeras da zapamtimo, pogledajte šta se dešava sa čovjekom. Dakle, taj insan, to biće koje Allah stvara od zemlje, Allah nudi inna aradna al-amanata ala samavati wal ardi wal jibal mi smo ponudili emanet nebesima, zemlji i planinama. Subhanallah. Emanet koji podrazumijeva sve ono da se izvršava sve ono što Allah naređuje, a da se ostavi sve ono što Allah zabranjuje. I emanet inače mi e, često razumijevamo i shvatamo kao nešto što nam se povjeri na čuvanje, tako? I pogledajte šta se dešava. Ova ogromna nebesa koja su iznad nas. Zemlja, kad kažemo za nekoga, kaže jak, ko zemlja. Ili kažemo za nekoga, ma on je, kaže, ko od brda odvaljen. Vidi ga, kaže, kako je jak. Subhanallah, Allah nudi emanet nebesima, zemlji, planinama. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا Ali su se sustegli i pobojali. I nebesa, i zemlja, i brda. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ A ponio je to čovjek. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا On je sam prema sebi nepravedan i neznalica. Čovjek je vrlo interesantno biće. Jel da evo sad mi kad gledamo e, svakoga od nas ovdje, svako od nas ima posebnost, ima ličnost i mi smo po prirodi radoznali. I ta radoznalost nekada zna biti poticajna, ali vrlo često zna biti pogubna. Samo kada se prisjetimo Adema i Havre, kada im Allah kaže fekula minha, jedite u džennetu šta god poželite. Samo su imali jednu zabranu. Wala taqraba A nemojte se približavati ovom drvetu. Subhanallah. Koliko imamo halal, koliko imamo dozvoljenih stvari na dunjalu, ogromna lepeza, širina, a zabrana je puno manja. Međutim, čovjek po svojoj prirodi posegne iz radoznalosti vrlo često, iz želje da malo ispita i vidi, za onim što kasnije bude sebebom ili razlogom njegove propasti ili velikih i teških iskušenja na Dunjavu. Zato želim, draga braći i cijenjene sestre, da u ovom našem večerašnjem susretu podsjetim sve nas na određene detalje, jer čovjek učini grije onog momenta kada zaboravi na Allaha i kada ne bude svjestan ili kada zanemari detalj da ga uzvišeni Allah prati i da uzvišeni Allah bdije nad svim onim što čovjek učini ili izgovori i da je s te strane onda upravo važno da izgradimo tu svijest kod sebe i što god je čovjek svjesniji, izgrađeniji, to će inša Allah biti onda u svojim postupcima i u svojim dijelima pažljiviji. Jer kada insan kao pojedinac kod sebe svakodnevno kroz naravno individualne, ali i kroz džematske aktivnosti učestvuje u hajru, onda neće imati vremena ili će daleko manje šeitan imati prostora da djeluje na njega. U suprotnom, ako se čovjek udalji i izgubi, da zapostavi i svoje individualne obaveze i džematske aktivnosti, onda biva, kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozorava, da vuk jede od stada odbjeglu ovcu. Da onaj ko se udalji od džemata, od zajednice, on biva lahkim plijenom šeitanu i šeitan ga onda daleko lakše može odvratiti od hajra, a usmjeriti na ono što je negativno. E, da zapamtimo i ispričamo jedan interesantan, makar za mene krajnje interesantan događaj ili izjavu. Kada sam jednog prijatelja pozvao da mi dođe, kaže, Efendija, kada dođem sebi, doći ću i tebi. I stvarno insan dok ne dođe sebi ne može biti ni drugima od koristi. Dok insan ne spozna šta je to što istinski može, želi i hoće da postigne u svome životu. Insan kao biće svakodnevno ili čini određena djela svakodnevno u komunikaciji govori i upotrebljava blagodat jezika ili blagodat govora i za svaki taj postupak on će nakon punoljetstva i odgovarati. I zato želim da zapamtimo da nad svakim od nas bdiju čuvari, kako uzvišeni kaže وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Dva meleka uvijek su uz nas i oni znaju ono što mi činimo. Ma jelfidhu min qawlin illa atid. Čovjek šta god izgovori ili ništa neće izgovoriti, a da pored, njega nisu e, budni pisari koji će sve to pomno zabilježiti. Zamislite, draga braći i cijenjene sestre, da vam kažu od ovog trenutka uz vas će uvijek biti kamera. Koja će vas pratiti 24 sata. I šta god da radite, da će se snimiti i da će to biti prikazano. Ili zamislite radnika u preduzeću, u firmi. Kada mu se kaže da ima video nadzor, da li bi se usudio da nešto ukrade, a zna da ga se snima? Ili zašto lopov stavlja na lice kako to zovu fantomke jel ne da e, pokrije svoj identitet ili zašto lopovluke rade noću zna li lopov da je to loše što radi pa naravno da zna jer da je to dobro onda bi radio javno i on pokušava da se sakrije međutim kada bismo mi bili toliko svjesni. I zbog toga bih ja želio da ovo ispričate malo i da prodiskutujete sa svojom rodbinom i sa prijateljima, sa svojom porodicom unutar ovog dijela i da to svakodnevno podsjećamo da nad nama bdije gospodar nebesa i zemlje koji je o svemu obaviješten i da je zadužio za svakoga od nas da uz nas budu dva meleka, koji će sve to pomno zabilježiti i da će se sve to pokazati i da će svako od nas imati priliku da gleda svoj život. Kada bismo došli sebi, kada bismo bili svjesni ovog detalja, koliko bismo onda u životu bili produktivniji i bolje dobra djela činili. Jer upravo zato što smo zaboravki, mi kada smo u džami i na džumi, ili kada smo na predavanju pa slušamo, ili kada učimo Kur'an, kada čitamo e, prevod Kur'ana, kada čitamo e, hadise poslanika sallallahu alaihi ve sellem, tada postajemo puno snažniji, jači, svjesniji, prisutniji. Međutim, upravo je to protekom vremena neke stvari zapostavimo, zaboravimo, malo sa društvom i onda se zato desi da napravimo i određene prestupe, isto kao neuzobila da sve to neće, neće biti zabilježeno. Mi to znamo u podsvijesti, ali zašto se desi da čovjek onda uradi grije? Kako se desi da neko počini blud? Kako se desi da neko ukrade nešto što nije njegovo? Kako se desi da neko nepravedno ubije onoga ko, ko to ne, ne zaslužuje na takav način? Dakle, sve su to detalji da je čovjek taj koji zbog svoje manjkavosti, slabosti, nedostatka zaboravi u jednom trenutku i zbog zaborava i odsustva svijesti da ga meleki prate, da će sve to biti zabilježeno on i počini to djelo. Pored dva meleka, šta će još svjedočiti za nas ili protiv nas? Uzvišeni Allah je obdario nas ljude posebnim blagodatima. Tako što nam je dao pamet i sposobnost govora da artikulišemo, da možemo javno uobličiti i izgovoriti ono što u biti u sebi nosimo i osjećamo. To nemaju druga bića na dunjaluku sposobnosti i mogućnosti. I Allah nam je dao da imamo ove oči kojima gledamo i svjedočimo sve ono što nas okružuje i kolika je to blagodat, najbolje znaju e, oni koji su nekada imali vid, pa, se pa zbog nečega, zbog bolesti ili nesreće, ostanu bez vida, kolika je to blagodat. Imamo uši kojima slušamo, ali je vrlo interesantno. I to su za djecu našu napisali u stihu, kaže zašto oka dva imamo, a tek jedna usta samo. Više gledaj, manje zbori. Jer to Allah tako stvori. Pa gledaj ti dva uha. Trebali bi puno više gledati, puno više slušati. I što je još interesantno, naš jezik ima dvije vratnice. Zube i usne. Moraš otvoriti i usne i zube pokrenuti da bi govorio, da bi jezik došao do izražaja. A pogledajte, oči non stop su nam otvoreni dok smo budni, jedino kad spavamo. Ili uši. Uvijek su u funkciji. Ali opet čovjek jezikom svojim puno, puno priča. I šta će se dogoditi? Dogodit će se, braćo i sestre, da će ovaj jezik koji je toliko na Dunjaluku pričao i onaj ko uradi nešto, ma nisam ja to tako mislio, nisam ja htio, pa i onda opravdanja. Eto, halali mi, ja sam ovo krenuo pa nisam stigao, pa mi se stalno pravdamo na Dunjaluku i stalno tražimo nekakve izgovore i načine da opravdamo sebe ako smo zgriješili i nešto u odnosu prema drugome nismo učinili kako treba. Međutim, doći će dan kada više el jeume nahtimu ala efuahihim. Danas ćemo zapečatiti usta njihova. A to je sudnji dan. Wa limuna ejdihim I kaže uzvišeni stvoritelj da ćemo da progovore ruke njihove. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ I noge njihove će svjedočiti šta su radili. I vjerujem sada da shvatate zašto smo i ovo predavanje večeras ili moje obraćanje vama nazvali svjedokom za ili svjedokom protiv. Ovisno o tome šta su naše ruke radile, ako su uzimale halal, ako su udjeljivale, ako su se trudile na putu hajra, bit će svjedokom za nas. I noge isto tako. Međutim, dakle, na sudnjem danu više jezik neće imati sposobnost da se pravda. Nego će progovoriti i ruke i noge. I šta će još govoriti? Subhanallah, koji je najveći organ u našem tijelu? Koža koža će progovoriti. Pa će čovjek kazati, lime hituma alejna, zašto svjedočite protiv nas? Kalu Allahu ledi entaka kulle šej. Allah nam je dao sposobnost govora koji je dao svakome da govori. Onome kome Allah odredi i da tu sposobnost da može to izraziti. za ovu našu manju raju jedan vrlo interesantan primjer. Muallim je u radu sa djecom želio da ih iskuša i ispita koliko su dobro razumili određene lekcije. Pa je podijelio svoj djeci voće. I dao im zadatak, kaže, Hajmo da vidimo ko će e, prvi od vas ili ko će biti najbrži da se sakrijete gdje vas niko neće vidjeti. Da pojedete voće koje ste dobili i da se onda vratite kod mene. Svi su požurili da se sakriju neko u haustor, neko iza drveta, neko iza... I svi pojeli i vraćaju se ono kao evo ja sam uspio, nije me niko vidio, nije ja sam kao... Međutim, Ibrahim mali dolazi i nosi u ruci jabuku čitavu. Šta je bilo s tobom Ibrahime? Kaže ja nisam mogao nikako da se sklonim tamo gdje me niko neće vidjeti. Pa kako? Pa kaže ja gdje god odem i sklonim se od ljudi, ali tamo me Allah vidi. I nikako se nisam uspio skloniti niti pronaći bilo kakvo mjesto na Dunjaluku da bi mogao potpuno otići da me Allah kaže Ibrahime jedini si ti uspio položiti ispit. Jedini si ti shvatio lekciju. I jedini je on razumio da sve što čovjek čini, sve što govori, sve što radi, da ima onaj koji nad svim tim bdije. Na ovom svijetu, braćo i sestre, dogode se različita ubijstva, dogode se krađe, i evo sada pokušavaju e, na nekim televizijama organizovati one slučajeve X i pozivaju sve one koji nešto znaju, kaže da to obznane, da kažu da bi se pronašao ubica ili da bi se pronašao lopov, da bi se došlo do e, onoga koji je počinio određeno zlodjelo, da se zato kazni. Međutim, mnogi od ovih detalja će ostati na dunjaluku neriješeni. I drugo, onaj ko napravi više zlodjela, ne može biti adekvatno kažnjen na dunjaluku, nego zato postoji tek onaj pravedni sud i pravedna vaga koja će sve to potpuno pravedno izvagati. I zato uzvišeni Allah u suri koju vjerujem da svi vi pamtite i znate na pamet, upravo nas podsjeća na to i to je sljedeći detalj o kojem bih želio posebno da večeras e, da podvučemo ili da je što češće ovu suru učimo i da o njenim ajetima razmišljamo. Uzvišeni Allah kaže Iza zulziletil ardu zilzaleha kada se zemlja svojim potresom potrese. Ovih dana vjerojatno ste gledali one potresne snimke iz, e, sa jugo, se, jugoistoka Turske, jel, ona oblast e, vam u kojoj se desio onaj razorni zemljotres. Kako je to strašno i ti ljudi su isprepadani, one mnoge zgrade koje su se srušile, e, mnoštvo onih koji su izginuli. Međutim, to je ništa u usporedbi sa onim što će prethoditi sudnjem danu kada se zemlja svojim potresom potrese, dakle tada će sve biti potpuno uništeno وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا i kada zemlja izbaci terete svoje. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا čovjek će povikati šta joj je. يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Toga dana će ona govoriti vijesti svoje. Bi enne robbeke evha zato što je gospodar e, to objavio ili nadahnuo. I to je ono što će, inša Allahu ta'ala, sve pokazati na bejan ili sve će se razriješiti. E, mufesiri, ima oni koji kažu da će zemlje izbaciti terete svoje od blaga koje skriva u sebi, da će E, zlatni stubovi izaći, pa će ubica kazati, evo radi toga sam ja ubijao. Pogledajte danas koliko samo ubistava na Dunjaluku iz pohlepe, u želji da se postigne e, nafta, zlato, prima, glas, da bi se zadobilo na Dunjaluku na stotine hiljada ili milioni ljudi stradaju. Pa će lopov kazati, eto radi toga sam ja krao. Jer ga je Dunjalu privlačio. I metak, novac, zlato, dragulji. Sve ono što insan čini na ovom svijetu. A sve je na Dunjaluku prolazi. I pogledajte kako to prevari čovjeka da pomisli da je to vrijedno da ubije drugoga, da uzurpira tuđe pravo, i doći će dan ili doći će trenutak kada će zemlja izbaciti terete svoje i kada će govoriti vijesti. I sve ono što su ljudi u tajnosti planirali, smišljali, spletke i sve ono što su htjeli i željeli da učine na Dunjaluku i nered koji su pravili, sve će biti pokazano i izneseno na, na površinu. Ništa skriveno neće biti. I zato je vrlo bitno da se češće sjetimo one kamere. Zamislite kad sjedite s komšinicom ili zamislite dvojica braće kada sjede i pričaju i u toku razgovora dođe im treći. Jesi ti vidio onoga šta radi? A sve se snima. Da li bi se insan crvenio ili stidio da se taj treći pojavi i da sluša ono što, što dvojica govore. Ili kako bi se osjećao da se sve to snimi i onda se pozovi i kaže ajmo bujru. Da vidimo sada i da sve izanaliziramo kako je to bilo. Jeume idin jasdurun nasu eštate li jureu a'malehum toga dana će se ljudi pojedinačno dovoditi da vide svoja djela. Braćo i sestre, ako zapamtimo ovaj ajet, i ako svakodnevno se prisjećamo, zato i spominjemo što smo zaboravna bića, nekada je zaborav blagodat, jer ne daj Bože da stalno nisam pamti E, određene tegobi iskušenja kroz koja prolazi na Dunjaluku kad neko izgubi roditelja kojeg je puno volio ili brata ili sestru ili dijete. To bi ga ta tuga oprvala toliko da, da to nekada ne smetne i ne zaboravi da ne bi uopšte mogao normalno funkcionisati ili živjeti. Ali s druge strane zaborav je i veliki nedostatak ili mahana. Tako često neke stvari zaboravimo, ali pogotovo ovaj dio slijeda puta Dunjalučkog ne dao Allah da zaboravimo na njega. Jer onaj ko zaboravi na Allaha i Allah zaboravi na njega. Zato su važni ovi susreti da se prisjetimo određenih vrijednosti i detalja kako bismo bili što svjesniji i kako bismo na putu dunjalučkom bili podrška jednim drugima i pomoć. Jer će doći dan kada ćemo pred Allaha pojedinačno odgovarati i kada će nam biti pokazana naša djela. I poslušajte dva ajeta koja su na kraju ove sure, koji su najpravedniji ajeti u Kur'anu, koji nas u stvari tako snažno potiču da nikada ne omalovažavamo ni najmanje dobro, a ni najmanje zlo. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ Ko uradi i trun dobra, vidjet će ga. ako možeš da nekome daš jednu suhu šljivu ili pola suhe šljive, udijeli to kao sadaku. Jer poslanik sa selem kaže čuvajte se ili štitite se džehennemske vatre, pa makar bi šitki temra sa pola hum, hurme. Ako ne možeš ništa pomoći onome kome je pomoć potrebna, makar mu se nasmiješi, saslušaj ga i ako možeš uputi mu toplu riječ razumijevanja i podrške. Ne možeš ništa materijalno dati u datom trenutku. A ako možeš, naravno, ne možeš više nego pola marke, daj pola marke. Jer ima ljudi, kaže, pa mene je stid, nisam imao u džepu više od pet maraka, kako ću, kaže, izvaditi pet maraka, pa mu date to stidne. Nemaš više. Kada neko ima u džepu deset maraka, a izdvoji pet, kao sadaku, udijelio je 50%, pola svog imetka koji ima. Ako neko ima 1000 maraka, udijeli 100, dao je deset posto. Važno je da e, u postotku vidimo koliko nam je ostalo, a koliko smo spremni da udijelimo. Vi znate da su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma nadmetali se u činjenju hajra. Pa koliko god je nastao Ebu Bekr, e, Omer, Ebu Bekr, ako je Omer dao pola svog imetka se bili la, Ebu Bekr ga je uspio preteći i dao je sav svoj imetak na Allahom putu. Da li i mi možemo taj takmičarski pozitivni duh unositi u sredinu ili u zajednici u kojoj živimo? Da naše porodice stalno uključujemo da budu dio hajra. Jer je voda koja teče čista i pitka. Tu čistu i pitku vodu kada je držite u posudi i kada stoji danima, nakon izvjesnog vremena postaje ustajala ili ta pitka lijepa e, voda potoka planinskog nakon izvjesnog vremena postaje baruština unutar koje ima svega i svačega. I zato je bitno da insan stalno bude uključen u hajr, da bi na taj način kada se zaposli sa onim što je dobro, da ne bi imao vremena za ono što je šer, za ono što je loše. El bereke fil U pokretu je bereket. Stalno, ako se krećemo. Zašto nam je stvoritelj nebesa i zemlje propisao pet vakata za punoljetne zdrave muškarce koji su kod svoje kuće da ih klanjaju sve u džematu? Zašto je značajno onda da da taj susret unutar džamije, unutar džemata ne bude samo dolazak šutke i odlazak iz džamije bez selama, bez razmjene informacija, bez novih ideja, bez novih e, pozitivnih akcija i ono što čujem da ste vi, alhamdulillah, uključeni u mnoge hajli projekte, mi to doista od sveg srca podržavamo jer smatramo da je to pravi način da kada smo uključeni u ono što je hajr, da će to, ako Bog da uzrokovati berek, da, da će Allah bereket i napredak i za zajednicu i za sve one koji su uh, u tom dijelu uključeni. I uzvišeni završava u suru وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَ Ako uradi i koliko trun zla, vidjet će ga. Imate ljudi koji kažu ma ovo što ja radim, ma nije to, kaže, tako opasno. Koliko ima, kaže, da su gori od mene. Ja makar, kaže, idem svaku džumu u džamiju. A neki kažu, ja idem svaki bajram u džamiju. Imate u našem okruženju različitih ljudi, međutim, vjernik na grijehe gleda kao na brda koja ga nadvisuju i postoji opasnost da padnu na njega i da ga pritisnu. A licemjer i nevjerni gledaju na grijehe kao na mušcu. Samo odmahne rukom. Vi znate, tačno ima ljudi koji ovako mahajt kaže. Nije to. Maja, to je kaj Allah je milostiv. Tačno je da je Allah gafurun rahim. Onaj koji prašta i koji je milostiv. Ali odmah nakon toga uzvišeni kaže da je šedidul iqab, da žestoko kažnjava, da je seri'ul hisab, onaj koji brzo svodi račun i koji je neizmjerno milostiv. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Kada bi Allah kažnjavao ljude za ono što oni čine. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَ Na zemlji ništa živo ne bi ostavio. Subhanallah. Zamislite, ne da Allah da dok počiniš grije, da te odmah kao munja strefi. Ništa živo na dunjalu ko ostalo ne bi. وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ إِلَا أَجَلِمْ مُسَمَّا Nego Allah odgađa do određenog trenutka. Daje nam šansu, daje nam priliku, daje nam mogućnost. O čovječe, svaki dan koji dođe na dunjaluk kaže iskoristi me čineći dobra djela, jer ja sam svjedokom tvojih djela. I svaki dan će svjedočiti ono što smo u njemu radili ili što smo propustili. I svaki dan što je interesantno kaže, ja se više, ti se neću više vratiti do sudnjega dana. Ovaj današnji dan i ova večerašnja noć i ovaj ambijent u kome se mi sada nalazimo, ovo je jedinstveno i neće se povratiti više do sudnjega dana. Ako bude nove prilike i mogućnosti da se susretnemo, to će biti već druga prilika. I nikada neće biti na ovakav način kao što je to večeras. I ako ovo dobro zapamtimo, znači da je uzvišeni Allah taj koji je čovjeka uzdigao iznad svih drugih stvorenja, da je ponudio emanet nebesima i zemlji i brdima, da su oni odbili to i pobojali se, ali da je čovjek preuzeo taj emanet. Subhanallah. al-insanu innahu kana zaluman koji je sam nepravedan prema sebi i neznalica, mi trebamo biti svjesni da je nositi emanet, a emane znači upravo sve ono što ako vršimo i izvršavamo da ćemo zato imati nagradu i sve ono što ako budemo ostavili da ćemo zato imati kaznu, da se pod emanetom misli na namaz, na abdest, na zekat, na post, na, sve ono što nam je Allah naredio, ako smo svjesni da je to ipak bremen koje će nositi samo oni koji su snažni, koji su jaki, koji su obrazovani, odgojeni, oni koji su svjesni da iza toga da ih uzvišeni Allah prati. Da su nad njim dva meleka koji pomno sve bilježe šta god izgovorimo, šta god uradimo, da će sve biti zabilježeno i prikazano. Da ne postoji niti mjesto, niti vrijeme na Dunjaluku da možemo nešto uraditi a da se sakrijemo od Allaha. I zato jedan alim savjetuje mladića koji je htio da griješi i kaže ako hoćeš da griješiš, onda čini to na mjestu ili e, u prostoru i zemlji mimo Allahove zemlje. Pa kaže kako ću, ne mogu, e, jedino da mi ispalite u svemir, ali <laughs> tu sam. E kaže onda, ili jedi hranu koju ti neko drugi daje, a ne od Allaha obskrbu koju dobijaš. I kada bi samo malo više insan razmišljao zbog toga e, i kazali smo da ljudi griješe zato što zaborave na Allaha, da smo svjesni da će i organi našeg tijela i ova koža koja se naježi kada se e, Kur'an uči, kad mi kažemo, kad čujemo neke divne primjere ili kaže sav sam se naježio. Da će i koža i e, uši naše i oči naše, ali ruke i noge svjedočiti šta smo gledali, šta smo slušali, gdje smo hodili, šta smo rukama uzimali, dodirivali, je li halal ili haram, onda ćemo u svome životu biti puno, puno pažljiviji. I što je još, eto značajno, i što smo napomenuli jeste da će zemlja izbaciti sve svoje terete. I da će govoriti vijesti svoje i da ništa sakriveno ne može biti. Zato se potrudimo. Pošto nam je svaki dan dar od Allaha. Jer pogledajte koliko je danas slučajeva da u saobraćajnoj nesreći neko strada. Ili, ne znam da li ovdje u Vogošći ili u ovom okruženju ima, ali kod nas je dogodilo u Travniku nekoliko slučajeva, mladić ili relativno mlada osoba da naveče zanoći bez nekih simptoma bolesti, a da ih ujutru nađu da su hladni i da više u njihovom tijelu ne stanuje duša. I zato su alimi i savjetovali. Volio bi da i ovaj savjet dobro zapamtimo i da ga prenosimo drugima. I da asvahte felaten tadril mesa. Kada osvaneš, nemoj očekivati da ćeš omrknuti. Wa idha fala sabah, a ako omrkneš nemoj očekivati da ćeš svanuti. Da li smo mi spremni u ovom trenutku, evo večeras dok se nalazimo ovdje, kada bih vam ja sada kazao, kad bih imao tu mogućnost, da kažem svima nama za kratko vrijeme će doći melek smrti. Jesmo li spremni? Ima jedna šala, ispričat ću vam je. Volila žena plaho svoga Ibrahima u vrijeme kada su kuće bile vrlo skromne, pa je pola kuće bila e, soba gdje su stanovali ljudi, a pola kuće je bila štala. I u toku, kaže, ta stalno govorila ta Hanuma, kaže, ja bi toliko volim svoga Ibrahimagu, kad bi e, Melek došao po njegovu dušu, ja bi radije da ja umrem za njega nego on. I non stop to govorila, eto ona ga toliko voli da bi ona umrla za svoga Ibrahimagu. Međutim, dogodilo se u toku noći, kaže, krava se otelila i ono tele kako je otuda izašlo, uleti u njihov dio. I e, maleno tele je pravilo veliku buku i baš dođe tamo gdje je ova žena spavala i onako iza sna vidi ona buku nekakvu i onaj teret odozgo kaže Azraila ga, Azraila ga, eno tamo je Ibrahima ga. <laughs> Kada je došao teret, ipak je tada progovorilo iz nje ono što, što je osjećala. Kaže, ipak neka Ibrahima ga prvi ide, pa ću onda ja iza njega. Pitanje je, braći i sestre, ovo sam samo ispričao doista da, malo uh, ambijent, e, a često zapamtimo ove neke šale koje u stvari e, i ovo mi je interesantna izjava, a volio bi da i nju zapamtite, kažu u svakoj šali ima malo šale. U svakoj šali ima malo šale. Dakle, ljudi samo putem šale žele kazati nešto što je, što zbilja i jasna, e, malo snažnija poruka. Zato i ja želim na kraju e, svima nama uputiti upravo ovu poruku da budemo svjesni u svakom trenutku da sve što izgovorimo i sve što uradimo da ćemo za to odgovarati i da čovjek kaže hajmo se malo opustiti pa onda u govoru svome biti malo ležerniji a poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava da će čovjek izgovoriti riječ la yulqi biha balen ne obraćajući pažnju ne misleći da je to nešto opasno da je teško i da će zbog nje biti bačen u džehennemsku vatru Znači svaka riječ trebamo je dobro izvagati, svaki postupak voditi računa da bude sa iskrenim nijetom, da se radi u ime uzvišnog Allaha, u skladu sa Kur'anom i sunnetom, u želji da zadobijemo Allahovo zadovoljstvo i ukoliko na ovim principima organizujemo život u našim porodicama, sa Allahovom pomoći svima će nam biti bolje. Jer insan tu gdje živi, živi ograničeno vrijeme, e, ima ograničene mogućnosti i može biti ili na putu hajra zapamćen ili ne dao Allah na putu zla. Zato se opredijelimo za ono što je hajr, zato molimo Allaha da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na njemu, da nam omili vjerovanje i da ga e, ukrasi u prsima našim, da nam omrzne nevjerovanje, griješenje i svaku vrstu razvrata, da molimo Allaha da u naša srca usadi iskrenu ljubav, da volimo e, ono što voli Allah i što voli njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da volimo drugima hajr, da na tom putu damo maksimum koliko možemo od sebe, da budemo uvijek uključeni na polju hajra i da naravno kada god možemo od nekoga da otklonimo nedaću, da to i učinimo, će Allaha da od nas otkloni nedaći i ovoga i budućeg svijeta. Molim Allaha uzvišnog da e, i meleki upišu što više e, naših dobrih dijela, da i zemlja i dijelovi tijela našeg svjedoče u našu korist i da, inša Allahu i ovi dani i ove noći koje su i pred nama budu svjedokom za nas, da se potrudimo, da što više učimo Kur'an, da namaz na vrijeme obavljamo, da Ramazan postimo i da posebno u ovom mjesecu Muharremu postimo što više, a posebno 9., 10. i 11. to je e, nedjelja, ponedjeljak i e, utorak, da se potrudimo jer e, post je u ašura, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ahtesibu ala nadam se od Allaha ili da je tolika nagrada posta toga dana da briše male grijehe protekle godine, da je to ogromna vrijednost. Potrudimo se da e, priredimo iftar postaču, da se uključimo, dakle, e, makoliko to nekada u našim očima izgledalo malo, svjesni upravo oni ajeta ko uradi koliko trun dobra vidjet će ga. Ja molim Allaha da nam e, podari ljubavi, snage i mogućnosti da što više činimo hajra i da sve to pronađemo na mizanu e, svojih dobrih dijela na svojim danu.